для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Марудна, нядружна, хто сам сабою, хто з канём, куранёўцы ўсё ж сыходзіліся. Міканору не раз і не два даводзілася вылазіць з балота, мерыць дзялянкі і наказваць, дзе што каму рабіць. «Э, начальнік, адстаеш?» – сказаў яму Хоня, які капаў побач. Другі падтрымалі. «Няма з каго прыклад браць? Няма!» это яшчэ пабачым задзірасты крыкнуў міканор беручыся за рыдлёўку але толькі пракапаў з паўтара метра як зноў давялося вылазіць прыцягнулася яшчэ трое акурат уз'ехаў на грэблю з возам зямлі чарнушка воз падрыгваў на бярвеннях на галлі што трашчала пад коламі Чарнушка абмінуў некалькі горак, якія свежа жаўцелі на грэблі, спыніў каля і выцягнуў з падручак воза дошки. Трохі зямлі абвалілася, тады ён узяў з воза рыдлёўку і стаў скідваць астатняе. Пачала расці яшчэ адна горка. Міканур назначыў тых, што падышлі цяпер, раскідваць горкі, раўняць і утоптваць. Ён ужо хацеў бы ўзяць зноў рыдлюку, калі Хоня, які вылез з канавы, запыніў яго. «Пастой, знаеш, што я падумаў? Не да чаго я то?» што ты за жалязнякі бярэшся. Табе б увесь час людзей бачыць, знаць, хто што робіць, кеп кожны чуў, што пад кіраўніцтвам пад наглядам значыць, а не сам па сабе як авечка якая, а то ты рышся там як крот, а не крыўда і таго не бачыш, як другія капаюць ці глыбоку, ці па лініі, ці добра. Это не сакрэт. Я і сам думаў, прызнаўся міканор, Дак гаварыць буду гуляў, гуляю, маўляў, падумаюць. А няхай пляскуюць языком, каму хочацца што. А калі ўжо ўзяўся кіраваць, дак кіруй, сказаў Хоня. Яшчэ раней такую параду даваў яму руды Андрэй. Але меканоры слухаць яго не стаў. Хацелася ўзяцца за самае цяжкае, каб бачылі, як рабіць трэба. Думаў, што ўсюды ўправіцца. А цяпер слова не сказаў супроць гэтай парады. Бачыў, мелі рацыю людзі. Не сачыў амаль за другімі, не кіраваў. «Да капай тут, дзядько», – сказаў лесніку Міцю, «бо я толькі раблю, што лезу ў канаву, ды зноў вылажу». «А, здаўся», – падчапіў дзядька Ігнат. «Здаўся». І калі б тое маглі падумаць, калі пачалі, а ўжо столькі рабілася не так, як трэба – Адзін аказалася, звужае канаву, а другі во ўзяў мелка, а трэці бераг павёў няроўна. Не вельмі прыемна папраўляць дзядзькоў, але нічога не зробіш. Трэба, парадак павінен быць. Дзядзькі, мабыць, такі бачылі ў ім начальства, амаль не спрачаліся. Послухмяна рабілі тое, што казаў Міканор. Толькі іншыя раз апраўдваліся вінаваты, але слухаліся, папраўлялі. «Мелко!» сказаў Меканор Ларывону. А той нібы не бачыў не чу, лініва шмякнуў пад ногі Меканора тванню. Глыбей кажу, трэба. Не меней як паўтара аршыны. І так добра, Ларывон зноў кінуў гразі. Паўтара аршына, я кажу, не меней, паўтарыў мы Ларыв Меканор. Ага, правільна капай капай ларывон не лянуйся зарагатаў яўхім ларывон адрэзаў і гэтага хопіць а я кажу мелко не саступаў міканор ларывон тады уткнуў рыдляўку твані нязграбна рашуча палез з канавы ну тады сам капай калі мелко я за цябе капаць не буду а ты прыйшоў да крабі як трэба рабі сказаў міканор «А не хочаш, да каціся адсюль!» – падтрымаў Хоня. І ён падчапіў весела. «Ды матку за сябе прышлі!» Міканор бачыў, як злосна пачырванеў ларывон. Да пякло ўсёткі. Толькі знайшоў бугай у адказ, што мацюкнуўся. Але Міканор ужо кончыў спрэчку і ішоў далей. Пачуў яшчэ ўслед за сабой вясёлы рагаток Яўхіма. Спыніўся між тым, якія масцілі грэблю. Іх цяпер было багата больш як спачатку. Міканор знарок не назначыў тут старшага, бо ведаў, што і без прызначэння кіраваць ухопіцца Андрэй руды. І праўда, яшчэ з канавы ўбачыў міканор, як руды завіхаўся, бегаў, камандаваў, Вось і цяпер пануры пракоп абсякаў сякеры залешаны галлё, а руды мітуслівы горача штосьці даводзіў яму. Пракоп здалося, слухаць не хацеў, адвярнуўся, а Андрэй забегаў на другі бок, наперад. «Ну, аб чым спрэчка?» – спытаў Міканор. «Да от так сказаць, Галіна не ўсе адсякае», – кінуўся з надзеяй к Міканору Андрэй Руды. «Ты, каторыя тырчаць уністі ўверх сячэ, яны, так сказаць, мешаюць пакласці дзерава на зямлю тырчаць, а ён, следавательна, ссякае, і правільна, што ссякае». Пракоп ужо стаяў, панура сціскаў валасатай рукой сякеру і маўчаў. Меканор перабіў рудога. Ды каб чым жа спрэчка? А вось аб тым, што счышае галё ён не ўсё. Тыя, каторыя зверху і знізу сякае, а тыя, каторыя па баках, то так сказаць, абсякаць не хоча, думае, следавательна, што масціць на іх другія друкі і паплецены. А што сказаць, са ўсім гэта няправільна? «А чаму няправільна думаеш?» – спытаў Міканор. «Дак па іх потом будзеш ехаць, як нас пружынах. Падкідаваць будзе», – адказаў Андрэй. Пракоп з пагардай плюнуў. Было відаць тое, што казаў Руды, ён лічыў такім глупствам, што і гаварыць не хацеў. Міканор стаяў між іх і адчуваў, што абодва чакаюць яго слова, абодва упэўнены у сваёй перамозе – Яму ніколі не даводзілася масціць грэблю, але тое, што казаў руды, казалася яму выдумкай, Чаму нельга пакі... пакідаць галля, калі з ім дрэвы толькі будуць лепш чапляць адно за адно. Жыць не можа кеб не вымадрыць чаго-небудзь, падумаў ён пра рудога. Я думаю, што вы, дядька Андрэй, дарэмна баіцеся, цвёрда заявіў Міканор. Руды загарэўся я дарэмна. Уся новая навука і гэтай думкі трымаецца, а тое, што робіць пракоп, это шкоднае заблужденне. Меканор нейкі час рабіў з імі, тое, што ён быў побач, стрымлівала абодвах, але Меканор адчуваў, што як толькі ён адыдзе, спрэчкі нелады пачнуцца зноў. Трэба было паставіць некага тут за старшага. Да Андрэя, як да чалавека, у Меканора было больш веры рабіў Андрэй шчыра ад усёй душы, а пракоп жа ў вочы ніколі проста не зірне тоіць нешта здаецца. І ўсё ж міканор выбраў за старшага пракопа. Вось гэтага і будуць слухацца, і ў гэтага будзе лад. Яшчэ раней заўважыў міканор, што зямля з бакоў грэблі асыпаецца ў канаву і падумаў, што трэба сплесці пляценчык. Работае ў мяне да вас дядька Андрэй, сказаў ён рудому. Важнецкая, акуратная. Васіль быў між тых, якія масцілі грэблю. Ён трымаўся пракопа і было відаць, стараўся дагадзіць яму. Люба было бачыць меканору, як Васіль стараўся. Нібы не ён хацеў быў адкруціцца паслаць дзеда, Але хутка меканору кінулася, што пракоп злосна зіркнуў на свайго памочніка. Дятлік нібы не бачыў таго, што рабіў. Тады Меканоры заўважыў, што хоць Васіль увіхаўся каля старога са ўсёй нібы душой, ён не так памагаў, як замінаў. Куды больш, чым за пракопам, Васілёвы вочы сачылі за ганнай чарнушкавай. Іншы раз мусіць толькі адну яе і бачыў Васіль. хітраваў, таіўся і тут глядзеў з-пад лба. Зладзікавата, як бы асцерагаўся, што хто-небудзь паквапіцца аб крадзе яго. Няпроста было хаваць гэта. Увесь аж гарэў той нястрымнай цікаўнасцю, нястрымным чаканнем. Чакаў недарэмна, нярэдка яна сустракалася з ім вачыма, вясёлымі, прыхільнымі, і тады Васілю хораша – радостна рабілася. Толькі міг відно было гэтае шчасце, бо тут жа галава яго асцярожна схілялася. Меканор заўважыў, як насцярожыўся, спахмурнеў Васілёў твар, калі даганны фарсіста, водзячы плячыма з папяроскай на губе, падышоў яўхім глушак – стаў смешкам штосьці гаварыць, памагаць цягнуць алешану. А Ганна хацела была адабраць алешану, але глушак не аддаў з гулівай усмешачкай ішоў разам, пакуль не данеслі да пракопа да Васіля, які нават вачэй на іх не падняў. Са смехам пайшоў яўхім з Ганны назад, а Васілій разгублены, ваўчкаваты, стаў памагаць так няўдала, што, Прокопа прорвала. «Ну, а слеп ты идти что?» А Василь словом не повиноватился, только еще больше затаился. «Раунивы! Ну ж, раунивы гэты Василь!» — подумал Миконор. И он с увагой зернул на Ганну, як бы шукаючи отгадки, «Чому ж да яе так липнуть?» И Яухим чапляется, и Василь сохнет, І зайчык і той не пройдзе блізка, каб не падурэць. Хадоська чамусьці надзьмулася. Ай, столькі неспакою адной гэтай чарнушкі. Перавесці трэба яе, а куды-небудзь далей. К цётцы сароцы, капаць зямлю, ці можа яшчэ далей? Так падумаў Міканор. Ён больш не тлуміў сабе галавы гэтым, жыў іншым вялікай шырокай уцехай. Работа ішла ўсё раўней і дружней. Ужо летні ўсе курані завіхаліся на грэблі і каля яе. Ускідваліся, ускідваліся рыдлёўкі, чвякала падаючы мокрая твань, шорхатам метучы тва... торф цягнуліся за людзьмі дрэвы і галлё. Парыпвалі калёсы са свежай зямлёю. Хорыша жаўцелі ўсё новыя горкі – неўзабаве прападалі, рассыпаліся ў роўні дзе чыстай паласы. А яна ўсё даўжэла і даўжэла. Тут пад нагамі была ўжо непадатная багна, неклятая пераклятая чорная гразь, а цвёрды надзейны грунт, пад якім чулася прыемная моц дрэваў. Перамешанная с пяском земля на поверх жаўцела весела і святочна. Маладыя і пажылыя, мужчыны і жанкі, белыя і фарбаваныя зрэбныя сарочкі, кофты, паркалёвыя хусткі, калі яшчэ было, каб столькі людзей у каранях сышліся разам адзін к аднаму, на адзін клопат на одно добро. Міканор бачыў, на другім баку такія ж постаці, такія ж сарочки, такія ж хусткі, от каб сабраць усіх так і на балота. Ды каб не толькі з куранёў і алешнікаў, каб яшчэ з глінішчаў, з мокуці, з хвойнага. От бы лукоў нарабілі, от бы зямлі прыдбалі, ураз бы лягчэй стала дыхаць. Толькі ж темната якая, Ты іх, як той казаў, тварам у малако тыкай, а ўсё роўна не дадуць веры. Як бы не хочуць самі бачыць добра свайго. Сонце ўгравала ўсё мацней. Было душна, парна, твары заплывалі потам, сарочкі не высыхалі, і ўсе праглі піць. Меканору прыйшлося паслаць пад воду прывесці бочку вадыды. Яшчэ да таго, як падвода вярнулася, ляснік Міця вылез з канавы і аб'явіў не як просьбу, а як патрабаванне. «Трэба перадыхнуць!» Некалькі галасоў дружна падтрымалі яго, за Міцем пачалі выбірацца з канаў, абціраць твань з рук, з твараў і іншыя людзі. І Міканор даў каманду зрабіць перадышку. Усе сыходзіліся на грэблі – большасць мокрыя вышэй пояса, забляпанамі тванню сарочкамі з тварамі бруднымі, чорна-брудымі, хто стаяў, курыў, а хто садзіўся на мякую яшчэ не раскіданую горку, а хто разлягся проста на зямлі. Гаманілі, жартавалі, зайчык нібы незнарок прытуліўся да Ганны раптам ушчыкнуў яе за бок. Ганна неласкава штурханула зайчыка, Але старога жартаўніка гэта толькі павесяліла. «Вы б, дядько, етай штучкі? З якой равесніцай сваёй? З тёткай сарокай бы?» «Ах, вот а мне з сарокай, з етым старым дзеркачом!» – адказаў зайчык. «Тык і вы ж, здаецца, не кавалер малады!» – сказала Ганна. «Малады ці не малады, а на маладое цягне!» – адказаў зайчык. «А, вас ужо...» уже на печ цягнуць павінна. Цягні і на печ, і да дзевак цягне, ой, страх! Падахвочаны агульнай увагу і смешкамі, зайчык зноў памерыўся ўшчыкнуць Ганну, але яна пагразіла. «Дзядько, а таўхану зараз, дык у балота паліціце?» «Аге!» – зайчык ухмыльнуўся, але ўсё ж адступіў. «Злаеш ты, Ганна, ліха на яе!» «Таўхане? І праўда?» у балоце выкупайся, падумаў ён. І ледзь толькі ён крыўляючыся адышоў ад Ганны, да яе рушылі Яўхін з ларывоном. Але тут насцярожанай строгі падступіў і Васіль. От кумедія, паківаў галавой Андрэй руды. Як каршакіта сказаць, удваіх каля адной. Хто ў дваіх не зразумеў міканор. А во дзятлік і глушак етай глядзіць удвоіх як каршакі следовательно каляганнай. Дарэмна ён круцяцца гэты глушак, не выйдзе ў яго нічога, сказаў міканор. І это яшчэ так сказаць, вілами на вадзе пісана, сказаў Андрей. Міканор толькі мелькам зірнуў на Васіляй Ганну, яму не здалося гэта цікавым. Уся ўвага меканора была з пракопам, які, уткнуўшы бараду ў шырокія расхрыстаныя грудзі, важка сунуўся ў сцяжка навы і панура аглядаў, штосьці думаў. Дзіўны, звераваты чалавек. Заўсёды здаецца, штосьці тоіць ён нядобрае гэты пракоп. А сам жа нібы і не злы, і не паганы. Чаго глядзіце, не вытрымаў меканор. — Лясун схаваў вочкі пад густой чарнатой броў. Так, нічога. Глядзець ці не лепей на канаву перабрацца, падчапіў зайчык. Работа там, зайстрасць бярэ. Каб яе рукі не чапалі, работу такую, вылаўся нібыто ігнат, што сядзеў на капцы зямлі. Рысе ў гразе, нібыта, чорт лазаты. Лета-то так сказаць не зіма, і ў балоце следовательно не так як зімой цёпла мякка ў балоце хацеў пажартаваць руды а от пакапайся ў гэтым мяккім а нашто яму яму і тут непагано я там раблю куды следовательно пастаўлены не здаўся андрей заўтра ідзі а я нібыта на сваё месца адказаў ігнат правільно па чарзе але ж і вы перарабіліся захарэўся меканор толькі можна сказаць улезлі ў балота а ты ж чаго не пабыў там чаго ён не астаўся там і дурань знае заступіўся за меканора хоня Хоню ніхто не запярэчыў і меканор пачуў што чалавек сказаў крыўднае яму ад таго што самога пакрыўдзілі не трэба было так кідацца мягчэй трэба было пакрапаць папракнуў сам сябе меканор. Ён загаварыў нібы апраўдваючыся. То-то яно без этого адчарцела. Ігнат дадаў грэблі это нам нібыта белая булка, калі і чорнага хлеба не бачыш. Ну як хто, а я дак я э, і ад гэтай бяды ад белай булкі не адмовіўся б, калі б яшчэ няма хлеба было, сказаў весела Хоні, якога падтрымалі дружныя смешкі. Калі смешкі аціхлі, ён прамовіў задуменна і сур'ёзна. Кален не памачыўшы, мабуць, нічога не дабудзеш. Ні булкі белай, ні чорнага хлеба. Это праўда, ніхто ў рот не пакладзе, падтрымаў Алёша губаты. А ўсё-ткі грэц яго нешта ўрабілі ўжо. Чарнушка глядзеў на жаўтлявую паласу грэблі. Небагата пабулі, а ўжо сказаць, відно трохі, і работа наша. Не вельмі нібытое відно, сказаў ігнат. Это як жменька скошанага на вялікім лузе. Работа не сакрэт багато, згадзіўся Меканор, а толькі ж не попусту яна на карысць і людзям і сабе. От што, па-мойму, галоўнае. Ну, а потым, канешне, нічога не скажаш, а не гадкі будзем. Абы от агораць усё. Алёша губаты заклапочана задаміў цыгаркою. У тым-то і соль уся, чтобы агораць. А потым, потым, канешне, маючы сваю грэблю ані гадкі, адказаў Міканор. Агорэм! Коні разлёгся на горцы пяску і пацягнуўся дужа. Жмурачыся ад сонца сказаў весела. І это толькі пачынаць страшна. На мурзатам ад твані твары губы бліснулі бела і яркая. Усё выканаем. Калі людзей сарганізуем, трэба Меканор Дементевіч перапісаць усіх, которые не явіліся сёння на работу, так сказаць, заставіць іх у абавязковым парадку. А вось это правільна, парабубнеў Пракоп Лясун. Трэба, чтобы усе рабілі. Меканор паабяцаў, што сёння ж з грыбком, як членам сельсавета, абыдзе людзей, якія не прыйшлі на грэблю, даведаецца, чаму каго не было на работе, І калі трэба будзе, перадаць прозвішча іх у сельсавет. Як это ў другіх сёлах у камунны паўступалі, падумаў у голас Хоня, жмурачысці на сонцы. І робяць, і жывуць разам, і дружна жывуць, не ядзяць адзін аднаго. У сялек, мабуць, і там хартонка бывае, сказаў зайчык. Не людзі хіба там. Людзі, людзі, адказаў Хоня. Да ў нечым можа і не такія, як мы там сказаць сям'я, якая дружна жыве, кінуўся тлумачыць Андрэй руды. Усе следовательно там як браты дружныя. Меканор перабіў яго. Там галоўнае не сакрэт, сумленна робяць і сумленна жывуць адзін з адным, на свядомасці ўсё. Так я ж кажу, як дружная сям'я, гэтак жа і кажу. Андрэй, што трымаў цыгарку, далікатна кончыкамі пальцаў адмыслова штоненькімі струменчыкамі выпускаў дымок цераз ноздры і прамаўляў філасофскі навучальна. У балоце, між лесу, та сказаць, як звяры якія. От і дзікасць да таго следавательно. Это праўда грэць яго, як ваўкі якія. Толькі і розніцы, што ў ваўка, Бярлога падтрымаў яго міканор. А ў цябе міканор дак палац? Гора ўсё лядское, нястача уздыхнуў грыбок. З бяды людзі крывуюць, з'есці адзін аднаго гатовыя. А па-мойму, гэта ад цеснаты ўсё. І чулася, што Хоня перакананы ў гэтым да канца. Куды не кінься лясок, пясок і балоты. Разгарнуцца людзям дыхнуць няма як. Жызнь такая. Людзі не вельмі спрачаліся. Чулася гарачыня, стомленасць, Меканора і самога хіліла на дрымоту, і ён падумаў, ці не на дождж санлівасць гэтая паказвае. Але неба было пакуль чыстае з рэдкімі белымі хмаркамі, што, здавалася, таксама драмалі у нерухомай, гарачай высі. Не вельмі думалася ў спякотнай дрымотнасці, але цераз яе Меканор чуў. Настрой у людзей змяніўся – нібыта і самі людзі неяк змяніліся. Адарваліся ад стаянкі, крануліся, і вось ідуць, і хоць чорныя твані хоць млеюць ад спёкі, дарога ўжо не такая непрыемная нібы, не палохае ўжо. І цікавая нават здаецца гэтая дарога вабіць, бадзёрыць, весяліць людзей і кліча зазірнуць. А што ж там? далей на ёй. Бач ты, і нашы куранёўцы не горы за другіх плылі паволі думкі ў Меканора. І з нашымі можна рабіць, абы толькі падняць, павесці людзей. А так яны пойдуць, бачу, што пойдуць. Людзі яны як людзі. Нічога мы яшчэ пакажам, з гэтымі людзьмі. І Міканор весело адагнаў млоснасць, устаў першы. Ну дык што перадахнулі ўжо, спытаў ён. Перадахнулі, устаў і чарнушка. Можна ехаць. За імі пачалі ўставаць і другія. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.